بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugungi darsimizni boshlashimizdan oldin kechagi darsimizga bir masalaga ta'liq qilib o'tishimiz kerak unutdik kechagi darsda Allohdan e, bu e, so'yishlik masalalariga kelgan vaqtimizda mm, mm, vojib bo'lgan va ba'zi bir mustahab bo'lgan va muboh bo'lgan so'yishliklar va harom bo'lgan so'yishliklar to'g'risida etdigu va mana shu so'yishliklarning bir yana bir xili bor u nima bid'at uchun so'yilgan narsalar bid'at uchun so'yilgan narsalar bu narsalar masalan e, hozirgi kunimizdagi qilinayotgan e, <clears throat> o'likni ustiga so'yilgan hayvonlar so'yilishliklar va uni yettisi deyiladi yigirmasi qirqi ellik ikkisi va yili bularni hammasi bid'at bo'lib hisoblanadi bunaqa qilib so'yishlik mumkin emas lekin so'yilgan narsa harom bo'lib qolmaydi ya'ni xuddi e, Allohdan boshqasiga so'yilgan narsa bir najas bo'ladi u yeyishlik mumkin emas hmm? ammo bid'at uchun so'yilgan narsalar bular <clears throat> yeyishlik mumkin ya'ni bu harom bo'lib qolmaydi bu bilan lekin ilm egalari yoki uni yemi qo'yadigan bo'lsa e, o'sha e, so'ygan egasi taom egasi xafa bo'lib bo'ladigan darajadagi odamlar bo'ladigan bo'lsa hajr qilib yemay qo'yishligi afzal masalan bolasi shunaqa qilsa otasi yemay qo'ysa qizi shunaqa qilsa otasi yemay qo'ysa yoki ukasi qilsa shunaqa qilib oka yemay bormay qo'ysa shunga yemay qo'ysa yoki mahalladagilar qiladigan bo'lsa imom bormay qo'ysa afzal nima uchun mana shunday narsalar shariatga qarshi bid'at ekanligini izhor qilishlik uchun hatto jo'natilsa ham yemay qo'yadigan bo'lsa afzal bid'atga so'yilgan narsaligini izhor qilib bildirib ta'lim bobidan va shu shu sabablik o'sha munkar zoil bo'ladi bayon bo'lgandan keyin shu narsani eslatib qo'yishlik e, maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh ammo bugungi darsimizda muallif rahimahulloh aytadilarki babun la yuzbahu lillahi makanin yuzbahu fihi li Allohdan boshqasi uchun so'yiladigan o'rinda Alloh uchun so'yilmaydi deb bob keltirib Bu so'yilmaydi degani bu xabar ma'nosida emas, balkim so'yilmasin degan ma'noda, nahiy ma'nosida bo'ladi. Qaytarishlik ma'nosida. Xuddayki Nabiy sallallohu alayhi va sallam la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid faqatgina 3 ta masjidgagina safar qilishlik mumkin ibodat maqsadida taabbud maqsadida safar qilishlik faqatgina 3 ta masjidga safar qilinadi boshqasiga safar qilinmaydi degan so'zlari bu nafi xabar nahi ma'nosida nafi sifatidagi xabar nahi ma'nosida ya'ni <coughs> safar qilinmasin mana shu 3 ta masjiddan boshqa joyga safar qilinmasin degan ma'noda bu ham xudda shu ma'noda bu muallif rahimahullohni boblarni keltirishlikda juda bir bir biriga aloqador qilib keltirganligini bir ajoyibligidan sabab biz o'tgan bobda Allohdan boshqasiga so'yish so'yishlik mumkin emasligi to'g'risida zikr qilinib endi Alloh uchun so'yiladi-ku, lekin u so'yilib turilgan o'rin makon Allohdan boshqasi uchun ibodat qilinadigan, taqarrub qilinadigan, so'yiladigan o'rin edi. Buni hukmi nima bo'ladi? degan so'roqqa xuddi ikki javobdek unaqa o'rinda ham so'yishlik mumkin emas degandek. Sababi bu shirkka vasila bo'ladi bu shirkka vasila bo'ladi sababi o'sha Allohdan boshqa uchun boshqa uchun so'yiladigan o'rinlarda so'yganligi uchun uni qalbiga boshqa bir niyat kirib qolishi mumkin o'sha o'rinni ulug'lash yoki qabr egasini ulug'lash va shuningdek tashqaridan ko'rgan odam agar ilmsiz bo'ladigan bo'lsa ozgina shariat shariatga aloqador odam shu ishni qiladigan bo'lsa tashqaridagi shaxslar ham shu narsani yomon fikrda bo'lib shu noto'g'ri ma'lumot tarqalishligi mumkin shuning uchun bu narsa shirkka vasila bo'ladi va shuningdek mushriklarga o'xshashlik bor bu narsada xuddiki nabiy sollallohu alayhi vasallam sallam qabrlarni oldida namoz o'qishlikdan qaytarganlar nima uchun bu shirkka vasila bo'ladi va shuningdek mushriklarga o'xshashlik bo'ladi bu shuning uchun Alloh uchun so'ysa ham qabrni ustida Allohdan boshqasi uchun so'yishlik Alloh uchun so'yishlik mumkin emas Alloh uchun so'ysa ham qabrni ustida so'yishlik mumkin emas bu bilan bu shirk bo'lmaydi o'shaning uchun shunaqa shirk amallarni ya'ni tashqarisidan shirkka o'xshagan amallarni qilayotgan shaxslardan birdan uni shirk ekanligiga hukm chiqarmasdan birinchi so'rashlik kerak maqsading nima bu, bu o'rindan u etishligi mumkinki man mana shu odamni otiga atab so'ydim deb Allohni ulug'laganday so'yadigan bo'lsa, bu shirk qilgan bo'ladi. Lekin o'zi mushrik bo'lmasligi mumkin agar shubhasi bo'ladigan bo'lsa. yoki mashi qabrni oldida Alloh uchun so'ysam, so'ygan narsammi savobi ko'proq bo'ladi deb e'tiqod qilgan maqsadda kelishi mumkin. Bu o'rinda bu bid'at bo'ladi, bu shirk emas. Shuning uchun e, o'tgan darslarimizda nechi nima qildik? takrorlab aytdikki munkardan inkor qilib turgan odam o'sha munkarni haqiqiy suratini bilishlik kerak nimaligi u shirkmi u bid'atmi shirk bo'lsa katta shirkmi kichik shirkmi bid'at bo'ladigan bo'lsa bid'a asli bid'atdan bid'atlardanmi izofiy bid'atlardanmi shularni farqiga borishlik kerak hattoiki munkar ish bilingandan keyin inkor qilishlik shunga yarasha bo'ladi ammo o'shani bilmasdan turib inkor qiladigan bo'lsa noto'g'ri o'ringa noto'g'ri muomala bo'lib qolishligi mumkin shuning uchun bu Allohdan boshqasi uchun so'yiladigan o'rinlarda Alloh uchun so'ysa ham mumkin emas qabrlarni oldida buloqlarni oldida yoki muborak joylarda ulug'lab Alloh uchun o'sha joylarni ulug'lab Alloh uchun so'ysa ham bu mumkin emas bu Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam kun botib turganda, kun chiqib turganda namoz o'qishlikdan qaytarganlar. Nima uchun? O'sha kunga, quyoshga ibodat qiladiganlarga o'xshashlikdan qaytarganlar. Va illo namoz o'zi asli ibodat, Alloh uchun bo'layotgan ibodat. Lekin qaytarilyapti. Nima uchun? Boshqa maqsadda. Shularga o'xshab qolmaslik uchun mushriklarga o'xshab qolmaslik uchun mana shu shirkka vasila bo'lmaslik uchun qaytarilgan <clears throat> bu bobda Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh bu oyatni keltiradilar va qavlullohi taala ولا تقم فيه أبدا ولا تقم فيه أبدا unda hech qachon turmang degan ma'noda bu oyat asl sababi nuzuli Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelishliklaridan oldin Abu Amir rohib degan odam bo'lanlar. Bu Xazraj bo'ladi. Xazraj qabilasidan bo'lgan bir odam bo'ladi shu yerda. bu johiliy vaqtda nasroniy dinini qabul qilib shu o'rinda dindor shaxslardan bo'lib hurmatli bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin musulmonlar nabiy sollallohu sahobalar nabiy sollallohu alayhi vasallamga ergashgan ergashganlaridan keyin bu kishi bosh olib ketarlar hattoiki bir vaqt kelgan vaqtda nabiy sollallohu alayhi vasallamni dinlariga qarshi ish qilishlik uchun alohida o'zlari yig'ilib o'zlari ish olib boradigan bir musulmonlarning orasida fitna qilishlik uchun bir masjid qurishlikni maslahat qilishadi hattoiki o'zlarini qurganliklarini va nabiy sollallohu alayhi vasallam kelib o'sha masjidga namoz o'qib berishliklarini iltimos qilib kelishadi sababi nima sababi e, kechasi bor kunduzi bor kunduzi bo'ladigan bo'lsa sovuq bor va kasalvand ba'zi bir odamlar bor shularga masjid yaqin bo'lishligi uchun masjid qurdik shunga bir namoz o'qib bersangiz hattoiki nabiy sallallohu alayhi vasallam namoz o'qisalar musulmonlar kelishadi shu sababli musulmon musulmonlarning orasiga tashvish solib fitna qilishlik maqsadida nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelishgan vaqtlarida nabiy sallallohu alayhi vasallam tabuk yo'liga chiqib turgan bo'ladilar safarga tayyorlanib Shunda man safardan qaytadigan bo'lsam, shunda ko'ramiz deb yo'lga chiqib ketadilar.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 ish olib boradigan bir o'rin qiladiganlar ular aytishadiki biz in aradna illal husna biz faqatgina yaxshilik xohlagan edik deb qasam ichishadi vallohu yashhadu innahum lakadibun Alloh guvohlik beradiki ular dar haqiqat yolg'onchidirlar la taqum fihi abada bu Zirar masjidida turmagin namoz o'qimagin deydilar dedi Alloh subhanahu va taolo. La masjidun ussisa ala taqvo. Birinchi kunidan buyon taqvo ustiga qurilgan masjidda turishliging loyiqroqdir. Fihi rijalun yuhibbuna yatataharu Bu masjidda shunday bir kishilar borki, ular poklanishlikni yaxshi ko'rishadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda Alloh uchun namoz o'qiydigan bo'lsang ham Zirar masjidida turmagin deyapti. Bu namozni Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'qisalar kim uchun o'qiydilar? Alloh uchun o'qiydilar. Bunda so'z yo'q. O'qisalar Alloh uchun o'qiydilar, lekin bu masjid nima uchun qurilgan edi? Tepada aytilgandek كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله Alloh va rasuliga dushmanchilik qilishlik uchun asos qilib qurilgan masjid edi. Shuning uchun Alloh uchun bo'lsa ham Allohga qarshi bo'linadigan o'rinda namoz o'qishlik mumkin emas. Hatto Alloh uchun bo'lsa ham. Bu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullohning bir juda bir chiroyli istinbotlaridan bo'lib hisoblanadi. Rahimahulloh. Alloh uchun bo'lsa ham, Allohdan boshqasi uchun bo'linadigan o'rinda ibodat qilishlik mumkin emas. Tepadagi Allohdan boshqacha uchun so'yiladigan o'rinda so'yishlik mumkin emasdek, Allohning shariatiga qarshi bo'linadigan o'rinda Alloh uchun bo'lsa ham ibodat qilib namoz o'qishlik mumkin emas. La masjidun ussisa ala taqvo min awwal yawm. Birinchi kundan boshlab taqvodan ust taqvo ustiga qurilgan masjidni namoz o'qishligingiz avloroq bu Qubo masjidi boshqa bir hadisda mana shu masjid nabiy sallallohu alayhi vasallamning Madinadagi masjidlari deb aytiladi Ibn Kathir rahimahulloh aytadilarki ikki rivoyatni orasida hech qanaqa ixtilof yo'q so'zsiz birinchi taqvo ustiga qurilgan masjid Qubo masjidi nabiy sallallohu alayhi sallam qurgan o'zlari uchun qurilgan masjidlari so'zsiz qubodan ko'ra taqvoda avloroqdir dedilar demak ikkalasi ham taqvo ustiga qurilgan masjid bo'lib hisoblanadi bu qubo masjidida masjidi to'g'risida juda bir ajoyib bir sahihda xabar kelgan nabiy sallallohu alayhi sallam kimda kim Quba masjidiga borib, uydan tozalanib, Quba masjidiga borib namoz o'qiydigan bo'lsa, u xuddayki umra qilgandek ajrga sazovor bo'ladi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Quba masjidiga ziyorat qilib namoz o'qib kelardilar. Ora-orada bir bir ahvollarda minib borardilar markablariga, bir bir ahvollarida piyoda yayov borardilar. alayhi salatu vassalam. bu dalolat qiladiki ana shu masjidda turishlik afzal so'zsiz haqlik Allohdan boshqasi uchun qurilgan masjiddan ko'ra demak bu oyatni bobga munosabati juda kuchlik shuning uchun kimda kim Alloh uchun so'ysa ham Allohdan boshqasi uchun so'yiladigan o'rinda bo'ladigan bo'lsa bu so'yishlik haromdir xuddiki Ziror masjidida Alloh uchun bo'lsa ham namoz o'qishlik harom bo'lganidek, bu ham harom bo'ladi. Wa an Sabit ibn al-Dhahhak radhiyallohu anhu qala nadhara rajulun an yanhara iblan bi buwana فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يتلركي بركش Buvana degan bir o'rinda, bir makonda Alloh uchun bir tuya so'yishlikni nazr qilgan ekan. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam so'roqqa tutdilar. Aytdilarki, "Hal kana fiha wasanun min awsan al jahiliyyati yu'bad?" Mana shu nazr qilib qilinib turgan o'rinda jahiliyat vaqtidagi ahvollardan biri, ya'ni jahiliyat vaqtida ibodat qilinadigan bir butlardan birortasi bormidi? Ya'ni jahiliyat vaqtida o'sha bu kishi aytib turgan buvona degan joyda jahillar, jahiliyat vaqtidagi mushriklar borib, shu o'rinda ba'zi bir ibodatlar yoki marosimlar qilisharmidi? deganlarida aytishdiki, yo'q deydi. Yo'q deydi. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? U o'rinda ana shu jahiliyat hayotidagi odamlarni hayitlaridan birorta hayit bo'larmidi ya'ni ora orada ziyorat ziyorat qilinib turadigan joy yoki shu o'rinda qanaqadir bir marosimlar o'tkazadigan yig'ilishlar o'tkazadigan ora orada borib turadigan joymidi id degani ya'ni adadan qaytib qaytib kelinadigan qaytib kelaveradigan kunlar yoki borib turiladigan makonlarga id deb aytilaveradi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki vala tajal qabri ida mani qabrimni hayit qilmagin id degani hayit degan ma'noda emas bu o'rinda qaytib kelinaveradigan ziyorat qilinveradigan joy qilib qo'ymagin ya'ni kelib odamlar o'sha qabrga qasd qilib shunga ziyorat qilishlikni Allohga taqarrub qilib ibodat qilishlik maqsadida kelmaydigan keladigan joy qilmagin degan ma'noda qolula shunaqa joymi deganlarida yo'q deyishdi faqala rasululloh sollallohu alayhi vasallam avfin binadrik agar unaqa shariatga qarshi joy bo'lmasa nazringga vafo qilgin dedilar mana shu o'rinda nabiy sollallohu alayhi vasallam bilib turibdilar bu odam Alloh uchun so'ymoqchi tuyani lekin so'roqlarini qarang nima bo'lyapti Alloh uchun so'yadi u lekin Alloh uchun Allohdan boshqasi uchun ibodat qilinadigan Allohdan boshqasiga taqarrub qilinadigan o'rinlarda qilishlik bu harom edi. Shuning uchun bu o'rinda amal Alloh uchun bo'lsa ham, amal Alloh uchun bo'lsa ham, lekin ana shu o'rin Allohdan boshqasi uchun ibodat qilinadigan o'rin Allohdan Allohdan boshqasini ulug'lanadigan o'rin bo'lganligi uchun mumkin emas. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi va sallam bu so'roqni so'radilar va so'roqdan keyin holat bayon qilingandan keyin Nabiy sollallohu alayhi va sallam unga qarshilik qilmasdan balkim avfi binadrik dedilar. Nazringga vafo qilgin dedilar. o'tagin dedilar nima uchun fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah Allohga osiy bo'lishlik bo'ladigan nazrda vafo yo'q dedilar Allohga osiy bo'ladigan o'rinda vafo qilishlik mumkin emas va shuningdek odam bolasi o'zini qo'lida bo'lmagan narsaga narsani nazr qilishlikda ham vafo qilinmaydi asl nazr masalasiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, buni e, ya'ni o'tgan darslarimizda, ya'ni usul usulasi sharhida aytganmiz bu narsani va yana bir qisqacha qilib takrorlaymiz. O'zi asl nazr degani u bir narsa, bir shaxs o'zini o'ziga vojib bo'lmagan narsani vojib qilib yuborishlik. Ya'ni o'zidan hozir talab qilinib turmaydigan, talab qilinmagan narsani u kishini o'zini shaxsidan talab qilinib talab qilinib turgan ya'ni talab qilinmayotgan narsani talab qilib olishlik o'ziga vojib qilib olishlik bu nazr bo'lib hisoblanadi nazrni har xil xillari bo'ladi bir xillari borki unga vafo qilishlik vojib bo'ladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki kimda kim Allohga itoat qilishlikni nazr qiladigan bo'lsa unga itoat qilsin deydilar va bir xillari bo'ladiki unga vafo qilishlik mumkin emas u nima Allohga ma'siyat bo'ladigan narsaga nazr qilsa Allohga osiy bo'ladigan amallarni qilishlikka nazr qilsa bunda nazrga vafo qilinmaydi kimda kim Allohga osiy bo'lishlikni nazr qiladigan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin deydilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Lekin mana shu o'rinda osiy bo'lishlikni tashlaydi, ya'ni nazrni tashlaydi, ado qilmaydi. Lekin mana shu o'rinda nazrni kaforatini to'laydimi? Bunda xilof bor. Ba'zi bir olimlar nazrni vafo qilishlik kerak deydi. Ado qilishlik kerak, e, nazrni kaforatini to'lashlik kerak deydilar, deyishadi. lekin ba'zi bir olimlar aytishadiki yo'q nazrni vafo qilmaydi sabab u aslan ma'siyatda bo'lgan narsa u qanaqa bunga vafo qilinadi vafo qilinishlik mumkin emas bo'lgandan keyin unga kaffora ham vojib bo'lmaydi balkim u faqatgina Allohga tavba qilishlik kerak deb aytishadi bu o'sha shayx Islom Taymiy rahimahullohning mazhablari shunda va ba'zi bir holatlarda o'sha nazrlar qasam o'rniga kirishligi mumkin bir narsani rostlash uchun tasdiqlash uchun nazr qilib qo'ysa bu qasam o'rniga kiradi agar o'sha o'rinda noto'g'ri chiqib qoladigan bo'lsa unda vafo qilishlik bo'ladi vafo qilish e, kaffora to'lashligi kerak bo'ladi mana shu nima nazr to'g'risidagi qisqacha narsa lekin nazrni o'zi hukmi nima u deb so'raladigan bo'lsa aytganmiz bu narsani nabiy sollallohu alayhi va sallam nazr to'g'risida aytganlarida innahu la yati bi khayr dillar. nazr yaxshilikni olib kelmaydi innama yustakhraju bihi min al bakhil bu nazr bilan faqat baxil odamdan biror narsa chiqarilishligi mumkin ya'ni bir odam Alloh uchun hech bir toat mol moliyaviy hech qanaqa bir toat qilmaydi faqat nazr qilib qo'ysa man e, shunaqa molli yoki shunaqa bir mablag' pulli yoki shunaqa bir ro'zani tutishlikni amal muayyan bir amalni qilishlikka nazr qildim deb o'zini o'zi majburlab o'sha ibodatni qiladi ho u moliyaviy bo'lsin hoki bir oddiy bir e, a'zo bilan bo'ladigan ibodat bo'lsin o'shani majbur bo'lib qiladi yo bu bunaqasi yaxshi emas shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki innama bihi minal baxil bu nazr sababli baxil odamdan chiqarib yuboriladi bu narsa odam chin ko'ngil bilan qilsa o'sha maqsadga muvofiq solih amal bo'ladi shuning uchun nazrga ko'p odam e'tibor berishlik kerak emas balkim yaxshilik qiladigan bo'lsa allohga yaxshi niyat bilan ham yaxshilik qilishlik kerak lekin ba'zi bir suratlarini nati ya'ni e, niyati bir yomonroq va ba'zilari bir xunuk juda xuddiki bir Allohga shart qo'ygandek bo'ladi ba'zi bir shartlari. Masalan, man mash tijoratimda foyda ko'rsam man Alloh uchun o'shani shunchasini nazr qildim deb xuddiki Alloh san bersang men senga beraman degandek mani bolam shifo topib keladigan bo'lsa miskinlarga bir qo'y so'yishlikni nazr qildim deydi xuddi Alloh san qilsang men qilaman degandek yo'q bu juda oldingisidan xunigroq bu bu shaklini ba'zi bir olimlar harom deyishadi mana shu shaklini shuning uchun afzal odam bu nazrga yo'lamasligi lekin alloh subhanahu va taolo maqtiydi Wa yufuna bin nadri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bu ibodat asl uni vafo qilishlik ibodat lekin mana shu shakldagi bo'lgan nimalar bu e, yaxshi emas shuning uchun nazrga ko'p odam qiziqishligi yaxshi emas bu narsada ولا فيما la yamliku ibn Adam va odam bolasi o'zi ega bo'lmagan narsada ham nazr qilishlik mumkin emas. Ya'ni kimda kim e, mani masalan e, shunaqa e, bir o'qishimdagi imtihondan o'tib keladigan, o'tib ketadigan bo'lsam, men e, otamni qo'yini nazr qildim birov uchun deydi. Uni kim قوي qo'y? قوي qo'yi. U نظر yo'q nazr qilishlikka. yoki umuman qo'lida yo'q narsa masalan kimda kim mana bunaqa qilib beradigan bo'lsa man e, mana bunaqa ishim bo'lib ketadigan bo'lsa man osmondagi qushni nazr qildim bu yo'q narsa u aslan shuning uchun bunaqa narsalarni ham nazr qilishlik mumkin emas nabiy sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar bu hadis o'sha e, e muallif etayotganlaridek sunan abi dovudda va buni isnodi imom buxoriy muslimni shartlariga muvofiq demak hadisdan foyda olinadigan joyi shuki Allohdan boshqasiga so'yiladigan o'rinda Alloh uchun bo'lsa ham so'yilmaydi sabab unda kofirlarga o'xshashlik bor va shuningdek tashqaridan ko'rib turgan odamga ham ixtiror ixtiror bo'l aldanishligi mumkin shuning uchun bu o'rinlarda Alloh uchun bo'lsa ham ibodat qilinmaydi.